Угілчау мінже. Угілчау мінже шуро хурын. Угілчау мінже сирен кил. Хурын сен айынче савна вырын. Тусым, эсе тусна, тусна заил. Улы хурла, Хирвырманзем урла варгашса ирдеди ача шил. Эпсана юратса юра юрлап, тузамезы тусна, тусна азаиль. Вайра да, шывырма выртсан да манумра хурын сирен киль. Керекте ашта гына булсан да, мезе тусна, тусна азаил. Тень унда да шур шурхурын. Катрине ласкать пуль ачашшил. Кунда агасажын шын забурын. Тузам эзе тусна, тусна азайлі.